Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davoče života, dođu, seli se u nas i očist nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Hristos je među nama. Jeste više. ove sedmice imali smo blagoslov da se sretnemo sa našom braćom i sestrama u nekim drugim gradovima i parohijama. Mada, kako reče jedan od svetih otaca, crkva Hristova, ona zapravo e, gdje god da je prisutna, kroz eparhije, parohije i manastire zapravo predstavlja jedan grad. I oni koji u njoj žive ili oni koji se uključuju u život crkve zapravo postaju žitelji tog novog grada. A ta mogućnost zapravo predstavlja blagodatni zalog ili neku kaparu onog grada koji će doći, o koje nam govori sveti apostol Pavle. Sveti apostol govori da mi e, čekamo grad koji će doći, a u tom čekanju molitvenom iščekivanju, mi se već pripremamo i obučavamo da bismo kad on dođe mogli i da se uselimo u njega i da živimo u njemu. To će biti i on već jeste grad svetih, carski grad nebeski Jerusalim. I dakle, krećući se kroz prostor tog, nadamo se, našeg grada i u onoj formi zaloga, mislimo na prisustvo crkve ovdje u vremenu i prostora, nadamo se i evo, uz Božju pomoć trudimo da postanemo žitelji i nebeskog Jerusalima u vječnosti, krećući se kroz e, prostor naše crkve, e, sreli smo našu braću i sestre koji su otkrili, a tako treba i da bude, da, da budemo iskreni jedni prema drugima, oni su otkrili, braću i sestre, da su im neke elementarne istine naše vjere ili nosioci, nosači tih istina potpuno nepoznati. Navodimo primjer. U razgovoru sa nekom našom bratijom i sestrama povele se priča o tome kako je važno da se držimo naših izvornika, naših svetih knjiga, jer su se njih držali i njima napajali svi naši sveti preci. I nas obavezali da ih čuvamo i da iz njih učimo, pijemo i svjetlost primamo. Međutim, otkrilo se da ti nosači istina e, našem narodu, pritom govorimo o ljudima za koje ipak možemo reći da pripadaju crkvi ili makar imaju tu namjeru svjedočeći je svojim prisustvom, svojim, ako ništa drugo, tjelesnim probijanjem kroz obruče, a s druge strane otkrili su da su njima ti nosači potpuno nepoznati. Na primjer, govorili smo o posnom triodu, bogoslužbenom programu crkve po kojem se razvijamo i krećemo molitveno i pokajnički u vrijeme časnog posta. To je jedna molitvena, bogoslužbena, kažemo grubo, šema po kojoj se odvijaju veliko posna bogosluženja. Međutim, njima, oni su to otkrili, to je e, dragocjeno da znamo, e, ta knjiga uopšte nije poznata. Nisu ni čuli za nju. Ako nisu čuli za posni triod, onda je vrlo vjerovatno i ispostavilo se da jeste njima nepoznata i ona druga oblast koja nas dočekuje na dverima velikog praznika i ona praznična bogoslužbena šema koja nas čuva i pravilno vaspitava sve tamo do pedesetnice. Svjetni triod Pentikosta, zbornik, bogoslužbenih tekstova po kojima se crkva razvija, kreće i diše u vremenu velikih praznika. Da bi naša radost bila saborna, jednomislena, da bismo mogli jednim ustima i jednim srcem da slavimo i pjevamo prečasno i veličanstveno ime Božije, E, nama je potrebna usaglašena molitvena forma koja neće smetati suštini, naprotiv, koja će čuvati, ili kako kažu svetogorski oci, veliki poštovoci bogoslužbenih formi, da su one kao takve e, omotači suštine, koji čuvaju naša srce od zastranjenja, u bilo koju krajnost i koja čuvaju naše srce od raspolućenosti, ostrašćenosti, e, podlijeganja onim emotivnim sverama života gdje duhovni praznici ne mogu da se praznuju, ni da se razumiju. A u tim zbornicima, posnom triodu, cvjetnom triodu, oktojhu, minejima, e, crkve sačuvala molitveni program za svoju djecu. Pročišćen i siguran, pouzdan. I čitave generacije svetitelja, svetih ljudi, svetih žena, i našeg naroda i uopšte vaseljenskog pravoslavlja e, razvijeli su se po tim duhom svetim utvrđenim molitvenim modelima, molitvenim formama. Za nas u crkvi, braći i sestre, forma je vrlo važna. Za razliku od novih ponuda iz oblasti duhovnog, gdje se forma kao takva prezire, uključujući i one dogmatske definicije. Gdje ćeš ti biti, odnosno tvoj subjektivni doživljaj, za tebe jeste dogmat. Ono što ti smatraš da je istina, to će biti tvoj dogmat. Ako ti ili neko drugi misli drugačije, neka to bude njegov dogmat. Ima mjesta za sve. To je ta beživotna duhovnost. To je to živo blato. U našoj crkvi forma je vrlo važna. Posni trijod e, jeste vektor, duhovni vektor i pomaže nam da se kroz prostor velikog posta razvijamo, krećemo, saborno, usaglašeno. Pritom, on ne ograničava nikoga, ni one koji bi htjeli više da prinesu, ali taj njihov veći prinos biće primljen na svetom žrtveniku ukoliko bude dolazio iz te sabornosti i molitvene usaglašenosti u jednom svetogorskom bratstvu, recimo Velike Lavre, gdje se koriste iste te knjige u čitavom pravoslavlju, braće i sestre. Evo sad, mogli bismo vrlo lako, ali mislim da nema potrebe, možemo i odavde. Možemo to lako da potvrdimo, da uđemo u bilo koji manastir, izaberite Ne eparhiju naše crkve, nego bilo koje pomisli. Hoćete Rusija, hoćete Gruzija, hoćete Grčka, hoćete bilo koji kontinent. Ulazimo u hram, aktivan hram, i mi ćemo sigurno u pjevnici tog hrama, gotovo sigurno, I još ako uđemo u prostor bogosluženja, naći na pjevnici te knjige. Posni triod, i službu koja se odvija po toj molitvenoj šemi. Naša braća i sestre, koje smo sreli ovih dana, priznali su da oni e, nisu ni čuli braće i sestre za te knjige. iskreni da budemo, to nas i nije iznenadilo. Negdje smo tajno očekivali da ipak jeste drugačije, ali pošto nije, nismo bili iznenađeni. Ali ipak e, sijenka tuge prisutna je. Zašto? Zato što je komunikacija između njih i crkve ugrožena. Taj, taj krvotok, znate, ne funkcioniše. Znate, crkva diše, molitveno diše, znate, crkva diše molitvom, crkva diše duhom svetim. I Duh Sveti je ostavio te molitvene forme da bismo mi mogli njime da dišemo, znate. E, da se ne zbunjujemo, da ne trošimo sebe time što ćemo sami da krčimo neki molitveni prostor. E, to je potpuno nemoguće, braći i sestri. Čovek bez duha svetog ne može Bogu da se pomogne. Ne može. Ne umije. a sa duhom svetim, vođen njime, naučen njime, on može moćno da se moli. Znate kakve mi pjesme pjevamo u crkvi? Nisu to naše pjesme. Nije to od našega duha, braće i sestre, e, proisteklo. Nego je to ušlo u naša usta te forme i mi pjevamo nadahnuti duhom koji je nadahnjivao naše svete oce koji su nam ostavili to svešteno nasveđe e, molitvenih pjesama. Pritom, naglašavamo kratko, ali nek bude jasno, da se crkvena poezija beskrajno razlikuje od svih drugih oblika poezije. A o razlici između crkvenih pjesnika i pjesnika ovoga svijeta bolje da ne govori. Nek gospodna pomoć i ovim drugima, ali ovi prvi pripadaju liku svetih I kad pojemo njihove himne, mi uprostimo radi boljeg razumijevanja. Mi zvučimo moćno, brađe i sestre. Čovjek koji pjeva crkvene himne, koji čita e, sveštene e, stihire, koji pjeva tropare, on moćno zvuči. Nedavno u svetom manastiru Hilandaru na svenoćnom bdeniju u čast svetog Simeona Mirotočivog imali smo i ove godine blagoslov da prisustvujemo i učestvujemo i tamo se lijeve pjevnice udobno smješteni u osvećenim i molitvama naših svetih predaka zagrijanim stasidijama, gdje je sve osvećeno. Možete da ljubite, istina oprezno, da neko ne pomisli da ste prolupali, ali možete slobodno da ljubite one drške na stasidijama, znate. One su zamašćene rukama i znojem naših svetih boraca, koji su svoju dušu pretapali u molitvenom ognju, u molitvenom podvigu baš na tim stasidijama. Slobodno, po svetogorskim manastirima možete da cijelivate kamen, ploče, podne, sve, uključujući i stasidije. Posmatrajući iz tog ugla pojce, u Hilandaru su to veče bili neki od najboljih svetogorskih pojaca, Lijevu pjevnicu su držali naši pojci, koji se trude da poju slavu Božiju i to sve bolje i bolje zvuči. I u kombinaciji sa e, svetogorskom bratijom, protopsaltima, to je zaista zvučalo moćno. I gledate, imali smo blagoslov da budemo prilično rasterećeni, da se onako bez drugih blagoslovenih obaveza predamo molitvenim strujama, mogli smo da sagledamo kako crkva moćno slavi Svetu Trojicu, Presvetu Bogorodicu i Svete Oce, konkretno te večeri našeg velikog Oca, učitelja i mirotočca Simeona, Nemanju, Savinom oca. Moćno, braći i sestri. To je, to je stup od zemlje do neba. Tu nikakvih prepreka nije bilo. Tu su se nebeska i zemaljska crkva potpuno prožimala. To nije bilo dovikivanje. To nije bio pokušaj uspostavljanja signala sa svetim ocem koji je negdje tamo iza mnogih vjekova, pa da probamo da uspostavimo vezu. To je bilo prožimanje. Prvenstveno kroz proslavljanje Svete Trojice, presvete Bogorodice, pa tek onda njihovog čeda, a našeg e, velikog starca i učitelja Simeona. Moćno zvuči, braći i sestri. A u isto vrijeme otkrivo nam se da svijet i svi pokušaj izvan crkve znate, ne mogu da uspiju. Otkrivo nam se da je mogućnost slavoslovljenja van crkve nemoguće. Izvan crkve e, guste su mreže, znate, izvan crkve olovno je nebo. Izvan crkve, to se, pritom, da ne budem nejasan, e, nije nam se otkrilo nekim proročkim vizijama, znate, nego to su tako moćni, blagodatni trenuci Da ne govorimo o svetogorskim hramovima, znate. E, tu nije teško sagledati, tu je lako ili mnogo lakše ući u duhovni prostor. Otvara se. Uvijek na Svetoj gori kad pođemo ovakvi, znate, iz ovih naših ludila i vrtloga, uvijek se nešto otkrije, znate, to su moćna blagodatna polja. Tamo se sasvim jasno da sagledati da je nebo izvan crkve zaista zatvoreno. Kad vidimo i kad okusimo, kad sagledamo, ako hoćete opipamo e, ili čujemo kako to izgleda i zvuči kad se molitva uznosi kroz otvorena nebesa, onda nam je mnogo lakše da prepoznamo i zatvorena nebesa. Čovjek koji nije okusio, koji nije čuo istinsku službu Božju, koji nije učestvovao na moćnim crkvenim bogosluženjima, na Svetoj gori ko je bio, to se smatra velikom privilegijom, znači. To je To se smatra posebnim doživljajem kad vidimo punoću bogosluženja na Svetoj gori, što ne znači da i van Svete gore ne možemo da služimo Bogu blagosloveno. Ali Sveta gora ima, e, da kažemo, poseban odnos i te njene svetogorske očuvane kapacitete i tradicije gdje se to zaista projavljuje, možemo slobodno reći, na jedan maksimalan način uporedivši ta bogosluženja, uporedivši odnos Svete Gori i Svetogoraca prema našem Svetom Simeonu Mirotočivom, ovo što mi ovdje imamo, odnosno nemamo, jeste znak da su nama nebesa zaista zatvorene. I da se uzavud nadamo nekim otvaranjima, ili nekima koji najavljuju da imaju ključeve, pokušavajući to lopovski da izvedu, da otključaju zapadna vrata, istočne dveri, južnu kapiju i sjeverni izlaz. Međutim, nebesa su zatvorena, braći i sestri. Njih može da otvori samo nebeski car. Danas u Svetom Evanđelju čuli smo Sina očevog, kako govori, a Duh Sveti nam je te riječi danas donio i njega učinio prisutnim, realno prisutnim. Čuli smo ga kako govori da ima nekih među ovima što stoje ovdje koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo nebesko da se projavilo u silu. I mi, braće i sestre, možemo da budemo od tih koji u crkvi vide projavu sile nebeskoga carstva. To što smo mi tamo vidjeli, to je nebesko carstvo. Tu, braće i sestre, nema borbe, znate. To je projava sile, to je torženstvo, to je proslava svetoga oca našeg Simeona Milotočivog. Pritom slavi se moćno, znate, organizovano, svešteno, znate, visoko, snažno, temeljno, ispred svih njih i na Pojce stoje otvorene knjige. I iz njih oni poju usklađeno, dopunjuju se antifonom, dobacuju se lijeva, desno i desna, lijevo i To ide tako svu noć zajedno sa polijelejima, kandilima. Znate. U tim knjigama sadržane su šifre, molitvene šifre. Ovo aktivirajte i nebesa se otvaraju. Po ovoj šemi se krećite i ne brinite, dobrim putem vozite, prave pjesme pjevate. Pritom, tamo postoje i monasi koji vode računa o poletku. Naši hilandarci za e, velika bogosluženja, različna bogosluženja, pozivaju izvjesnog starca Meletija, koji je stručnjak za organizaciju bogosluženja. Ili tako da se izrazi, znate. Usklađuje ritam bogosluženja, usklađuje sveštenike i svešteno radnje sa pojcima, sa pojanjima. Ukoliko je episkop tu, a bio je, povezuje njegovo kretanje sa kretanjima sveštenika, pjevnice da sve to prate. I to vrlo ozbiljno, svešteno. Sav je usmjereno na to. Starac od nekih 70 ljeta o svemu vodi računa. Do toga da vrlo pažljivo posmatra i gdje ko sjedi. Ako su sjeli monasi mlađi, on kaže, pomjerite se ovdje sjede oci iz svetogorskih manastira, dolaze nam gosti. Vjerite se niže, damo prednost. Znači sve mora biti organizovano, da bude slika neba. Jedan naš brat koji je bio ovog puta, gledajući taj poredak, e, potpuno tačno, iako je novu crkvi, definisao je bogosluženje, koje je slika nebeskog carstva. Vjerna slika, ikona nebeskog carstva, u ličnosti episkopa prisutan gospod, džakoniku angeli služe, pojci poju kao angeli na nebesima. Znači, živa crkva, jedna crkva nebeska i zemaljska. Nema nikakvog prekida u komunikaciji. Zaista je jedno. Prožima se. Ti molitveni zbornici, braći i sestre, oni su od ogromnog značaja za ostvarivanje žive, dakle molitvene veze komunikacije sa svetim nebesima, sa svetom trojicom, presvetom bogorodicom i našim svetim ocima i svetim angelima. Bez njih je moguće da ne budemo isključivi, ali vrlo teško. Našoj generaciji gotovo i nemoguće. Zato je velika tragedija kad vidimo našu braću i sestre sa ljubavnim romanima. Pritom, ne mislimo na one skaradne ljubavne romane, nego na duhovnu literaturu, koju mi smatramo duhovnom, a nije to duhovna literatura, to ti je ljubavni roman. To je ista atmosfera kao u ljubavnim romanima. To je ta, ta duševna ravna. Ti misliš da čitaš duhovno štivo? Ne. To su ljubavni romani, to je ta literatura, danas je ima, znate, mnogo i premnogo. Šta se sve danas ne podvodi pod duhovno? A naše duhovne baze, molitvene baze, molitvene zbornike, e, koji su našim ocima bili nepogrešivi vektori, mi ne znamo da prepoznamo po imenu Pazite, simptomatično, već sutra dan, u susretu sa braćom i sestrama na jednom drugom mjestu, u našoj crkvi, pritom nisu od juče u ovom prostoru, neki od njih i više od decenije, otkrivaju da i oni nikad čuli nisu za posljednji triot. i Pentikostar, cvjetni trijod. Nisu čuli, ne znaju uopšte šta je to. E to je, braćo i sestre, veliki problem, da se razumijemo. Veliki problem. U tom neznanju, pazite, to neznanje je agresivno neznanje, ubitačno neznanje. Krije se uzrok mnogih drugih neznanja. Ako ne znamo za posni trijod, sigurno je da nama imena poput Klimenta i Nauma, Angelarija, Save i Gorazda, Kirila i Metodija ništa neće značiti. To je potpuno prirodno. Ako su se oni svim svojim bićem trudili da nam obezbijede te molitvene kanale, te molitvene sisteme, svim svojim bićem, pritom polažući život svoj za nas, polažući ga konkretno, baveći se konkretnim stvarima, prevodeći kon konkretna štiva, prije svega sveta evanđelja, ali ako hoćete, mnogi od nas ne znaju ni za sveta evanđelja, mnogi od nas ne bi mogli da nabroje četiri evanđelista, dvanaest apostola. To bi vam u, u nekoj prvoj kontroli duhovnog stanja, znači, bio dovoljan pokazatelj da se takav čovjek nalazi u ogromnom problemu. On je došao, primijetio je neke smetnje, neki kašalj, međutim, analiza pokazuje da on ne samo što kašlje, nego je pravo čudo kako uopšte diše, kako je uopšte živ. Naši sveti oci prevodili su sveta evanđelja, a pored njih prevodili su upravo te molitvene zbornike. Navešćemo primjer. Sveti Kliment Ohridski, veliki naš otac i učitelj, pazite, to su slovenski prvo svetitelji i učitelji. To je mnogo važno da znamo mi druge učitelje možemo da primimo samo ako su ih oni poslali. I ako dolaze sa njihovim blagoslovom, noseći isti duh i noseći iste molitvene forme, donoseći iste molitvene forme koje su i oni koristili, molitvene obrazce. Ukoliko nas pozivaju na nešto drugo, Oni nisu pastiri, no kurjaci. Oni nisu pastiri, no vuci. Oni nisu pastiri, no loši najamnici, koji će nas pri prvoj pucnjavi, pri prvom naletu neprijatelja ostaviti, prodati. Prodaja se, projavljuje i u guranju loših štiva, projava prodaje jednog naroda, duhovna prodaja jednog naroda projavljuje se kroz odvajanje tog istog naroda od crkve, od posnog trioda. Narod koji je odvojen od, pazite, e, od posnog trioda, zašto insistiramo na formi? Da bismo sačuvali suštinu, da možemo da plivamo u toj molitvenoj atmosferi, u toj pokajničkoj atmosferi, da se ne razbolijevamo duhovno, znate. da ne pucamo, braćo i sestre, po onim šavovima na obanjama, od tih e, pogrešnih e, molitvenih kretanja, koliko se ljudi oštetilo zato što nema dobar molitveni obrazac. Dobra namjera je postojala, ali nije imao ispravnu šemu i odlijepio je. Koliko ljudi padne u ninije zato što ne umije da se pokaje. Ne umije da diše pokajnički. Koliko ljudi pokuša da uđe u sebe na nepravilan način i pokida sebi i vene, i nerve, i tetive. Imaš invalide pored sebe. Imaš invalide. Duhovnog invalida. Pokidao je sebe. Zašto? Pa zato što je sam ulazio taj prostor. I nagrdio sebe. Nagrdio i druge. Jer oko takvoga treba petoro, šestoro, neprestano da ide. A do toga je došlo jer mu je neko oduzeo znate, pravu mapu. Nije čuo molitve otaca. Jer mi koristeći posni trio, mi, braći i sestre, imamo sigurnu e, molitveno-pokajničku formu ili formu. Kad čujete kako sveti oci vapiju. Tebe pritisne grijeh, a ti bi da se izvučuješ, ali osjećaš pritisak, pa griješiš jednom, a ti bi htio da budeš bezgrešan, pa bi htio da nemaš nikakvog grijeha, nikakve pomisli, nikakvog lošega djela. E, trudiš se da se ni jedna strast, e, e da ne samo da ne ojača, nego da da suzbiješ i najmanju, minimalnu projevu te strasti. Znate što je to, braći i sestri? To je, to je pokušaj samoubistva. A prateći atmosferu posnog trioda, e, upoznavši se sa molitvama naših svetih otaca, vi vidite da on ima potpuno drugačiji program. Potpuno drugačije. On za razliku od tebe koji se trudiš da nemaš nikakvoga grijeha, da budeš savršen poslije pet minuta molitve, on pada na koljena molitveno i otkriva bezdan svojih grehova. Ne ona dva, tri tvoja grijeha, i četiri, pet tvojih strasnih sklonosti. Ne to. On pristupa bezdanu milosrđa Božijeg, noseći u sebi bezdan grijeh. Vidite kako vape oci kažu da, da su njihova bezakonja, pazite, su sveti oci, ali oni ispovijedaju da su ih bezakonja preplavili kao talas prešla preko glave, da im broja nema, ali ne padaju u očajanje, nego pristupaju bezdanu milosrđa Božje. I zdravo vapiju, gospode, pomiluj me. Pristupaju i majici Božjoj i od nje ištu pomoć, bez očajanja, znate, bez tuge i bez suvišne napetosti, nego u zdravoj atmosferi pokajanja. Pritom, čitavo vrijeme posta vode nas, neprestano. Mi u manastirima, braćo i sestri, istina, to u mnogome prelazilazi naše potrebe. Mi ovakvi kakvi smo, mogli bismo da živimo od jedne stihire, jedne službe, čitavu nedelju. Eto, da ne bismo potpuno sišli s uma, poželjno je biti što više prisutan znate, u tim nekim protezama, kao na onim federima, znate, jer svaki suvišan pokret može da izazove još veće pogoršanje. Ali to je tako izobilje. Svakog dana, pazite, od jutra do večeri imate pratnju, molitvenu pratnju. To je takva projava brige Božije, promisla Božije, da te prati molitveno kroz sve dane života tvoga. Da ne postiš sam, da se ne moliš sam, da ne ulaziš u tako važan proces koji nazivamo pokajanjem sam. Gospod nas poziva na pokajanje, ali je svo vrijeme s nama. On nas uči kako da se promijenimo, jer pokajanje znači promjenu, to je poziv na promjenu. E, promjenu e, i duše, i uma, i srca, i volje. Naravno, ta promjena se poslije odrazi, vidljivo odrazi na tijelu. Ali ne ostavljate da to činiš sam i proizvodno, nego je svo vrijeme uz tebe. E ta pratnja, odnosno to e, blagodatno prisustvo Božije, sadržano je u tim knjigama, braći i sese, bogoslužbenim knjigama. Sveti Kliment Ohridski, čudesan svetitelj, Toliko je, toliko je brigu imao da mu narod bude zdrav. I postizali su znate, savršene rezultate. Savršene rezultate. On imao čitavu mrežu saradnika. U Žitiju se govori da imao preko 3000 ljudi neprestano na terenu. Znate, to je bila borba protiv duhova iz podnebesi. To su bili eh, eh, to su bile vojskovođe duhovi, I on je sa, sa tom silom ulazio u narod i osvajao ga. To su bile zlatna vremena. Mi danas nismo ni čuli za ono s čime su se oni bavili. Mi smo danas, braći i sese, zaboravili na oružje kojim su oni vojevali i uvijek pobjeđivali. Na primjer, na kraju svog života Kliment koji više nije mogao da ustaje iz postelje. Umire i prevodi, dovršava prevod na slovenski jezik, prevod posnog trioda. Umire, pazite, i ne misli o sebi, znate. Ne vata se malo, malo za ljekove i za aparat za mjerenje pritiska. Nije okružen, znate, osobljem medicinskim. Znate. On je čovjek koji je već ustao iz mrtvih. On je svjedok vaskrsloga Boga. On misli o nama. On je davno umro, braći i sestre. On je umro kad, kad je čuo poziv gospodnji, da ako hoće da sačuva život, da treba da se odrekne onog palog života koji mi uporno čuvamo i koji nam smrt uvijek oduzima prije ili kasnije. On se odrekao tog života, krenuo za gospodom i postao njegov svjedok. I kao što je njegov gospod, tako i on mislio o ljudima. Nudio im istinski život. Pazite, nudio ga, pored ostalog, i kroz knjige, kroz prevode tih, to nisu bilo koje knjige. One se ne čitaju ovako. E, preko njih se molimo, preko njih opštimo. Znate? Preko njih izlivamo naša najdublja osjećanja. A pokajanje jednog čovjeka je projeva najdubljih osjećanja. To su te e, takozvane pokajničke proteze. Da ti pokajanje bude spasonosno. On je nama takvu korist želio i znao je da mi bez tih orijentira, nećemo moći da se snađemo u duhovnom prostoru. Pa nije mogao ni on. On je na svom primjeru okusio moć te poezije pokajničke, suzne poezije svetih otaca, koje je sveti duh učio da plače. Prevodi, predaje narodu i umire. A taj narod, tačnije, potomci tog naroda u 21. vijeku da, nisu ni čuli za te nosače. Nisu čuli. Pritom podsjećam vas da su u pitanju ljudi za koje danas možemo smatrati da su najcrkveni. Govorimo o lajcima ili među crkvenim ljudima nikad nisu čuli. To su, braće i sestre, to su opasni signali, znate, vrlo opasni signali. To treba svi da znamo, to treba da prepoznamo i da se zabrinemo. Ozbiljno da se zabrinemo. Ne da očajavamo, ne da odustajemo, ali da se zabrinemo. To su ozbiljni pokazatelj. U jednoj od molitava koje pripadaju tom korpusu sabornih, bogoslužbenih, molitvenih šema, pitanju su svetilnične molitve iz večernjih bogosluženja, koje svešenik čita pred carskim dverima dok pjevnica čita psalam. To je bogosluženje, redovno bogosluženje i molitve koje sveštenici u našoj crkvi čitaju svakodnevno. U toku velikog posta, služeći liturgiju pređe od svećenih darova, mi te iste molitve čitamo jer je u pitanju večernje bogosluženje, koje je modifikovano jer na njemu ćemo e, primiti tijelo i krv gospoda našeg koje smo primili, to je darove koje smo osveštali na prethodnoj ili ako hoćete današnjoj liturgiji, da bismo imali porciju blagodatnu za srijedu petak. U jednoj od tih molitava sveš, sveštenik se gospodu obraća na sledeći način. E, naš otac Luka je te molitve posebno cijenio i skrenuo nam je pažnju indirektno i zaista je tako, ali ipak potreban je opit i potrebni su nam opitni svešteno služitelji da nam otvore te dimenzije, da nam skinu te slojeve, e, da bismo mogli da prodiremo u suštinu tih moćnih molitoslovlja. Da pa nam je rekao kakvu smjelost crkva ima i predaje je svešteno služitelju koji se obraća direktno gospodu. I zaista mi onako u početku, pa drugačije se možda i ne može, mehanički ulazimo u taj prostor, trudeći se da iščitamo tako kako je tamo napisano, A međutim, kad nam neko pomogne tom e, iskustvenom sugestijom, onda zaista vidimo da se tu može i drugačije, znate, da se može dublje prići, da je blagosloven, da je to smjelost koja ne dolazi od naših vrlina, nego od blagoslova crkve, majke crkve. Ona nam daje tu mogućnost da strašnom prestogu slave pristupimo smjelo i da mu se obratimo. I zaista, u tim molitvama se otkriva ta smjelost koju nam je crkva dala, da govorimo sa samim gospodom, na način kako niko drugi ne govori. O svijetu, naravno, nećemo govoriti, jer svijet ne može da razgovara sa gospodom, nego ga zaboravlja. Ali ni angelske sile nemaju takvu smjelost kakvu crkva daje svojoj djeci preko njenih sveštenoslужitelja, koji su zapravo ušli u prostor našeg arhijereja, kako nas je sveti apostol Pavle jutros ohrabrio i obodrio rekavši nam da mi imamo takvog prvosveštenika koji je prošao kroz sva nebesa. I mi u toj liniji, u tom blagoslovu pristupamo Otcu, znate, u ime njegovoga Sina. To je, braći i sestre, velika smilost. Ali, nažalost, mi to danas ne znamo i ne osjećamo. A i ne možemo izvan crkve osjetiti. Izvan crkve čovjek se svega plaši, svega boji. On je osuđen na strah i na stres. A u crkvi mi se oslobađamo upravo tim duhom blagoslovene, blagodatne smjelosti. Projev te smjelosti sadržana je pored ostalog i u tim molitvama. Mi ćemo pročitati jednu od njih To je peta molitva od njih sedam. Sveštenik u ime crkvenog sabranja, dakle u ime vaš, ali važno je da vi znate za to. Sveštenik će pročitati te molitve, ali to je izraz i vaše, to jest naše potrebe. Ta, tako to biva u crkvi. Sveštenik je pristupio, ali nije se odvojio od nas. On je tamo radi nas. To je naše zajedničko djelo. Pomoli se, oče, za nas. Mi ćemo tu, naš. Hajmo zajedno, saborno, možemo mi to. To je molitva koja čuda čini. Ne one privatne molitve, znate. Ona zakazivanja, znate. Iskren da budem, možda i griješim, ali nekako mi je najteže da, da slušam takvu vrstu prozbi, znate. Te za ovo, te za ono. A vidiš da nema sabornosti. Nema sabor. Oće to je vladika Nikolaj nazvao torbarenje. Oće za sebe, oće njemu da se desi, njemu, ali on to što bi dobio ne bi dijelio, on to smatra svojim, on to na svoje ime vodi. On kao takav gori od Ananije. Pa Ananija je umro, njega je Duh Sveti porazio i njega i ženu. Jer nije imao taj duh sabornosti, znate zadržavao je za sebe, a ovaj je gori od da Ananije, ovaj hoće sve za sebe. I tu je, tu je sveštenik u velikoj opasnosti, jer najgore što može da mu se desi jeste da uzme učešće u tome. Imamo mi, braći i sestre, molitve neprestane. Pazite, jedno na izgled, obično večernje bogosluženje. Znate koliko ono nudi u sebi, da ne govorimo o liturgiji. U liturgiji, braćo i sest, sve može da nam se desi, sve može da se dogodi, ali mi nismo povezani, mi nismo povezani, a i ne možemo biti povezani. Čitamo ljubavne, takozvane duhovne knjige, gledamo ljubavne, takozvane pobožne filmove, i onda hoćemo da uđemo u liturgijski prostor, vezani emocijama, strastima, ne možemo ništa. Nismo uključeni, to nije naša molitva. To nije naša služba, to nije naše djelo. Najbolje što možemo jeste da, da izdržimo, na onako, minutažu da ispratimo, ali mi nismo učestvovali. Mi se nismo molili. To sveštenici jako dobro osjećaju u oltaru. Kad je narod u autu, molitvenom autu, on se preznojava molitveno unutra. Preznojava se. Ili još, kad se iz naroda emituje ona poznata skrati pokne, skrati pokne. Pa jednim mislima i jednim srcem skrati pokne, skrati pokne. Znate, to je kao da ga neko ubada, znate, oštricom, u glavu, u leđa, u oči, u jezik, u usta. Takvu liturgiju služiti, to je pravo mučeništvo. ne žele to, to je njima mnogo, dugo, naporno. Oni se uopšte ne mole, oni se protive, braći i sestri. A kako gospod može da ti da utjehu? Kako? Kako može život da ti se promijeni? A mogao bi. Naravno, nije to sve do naroda, treba narodu voditi u tajanstveni prostor liturgije, znači. To je, to je ozbiljna priča. Mislim, treba orati, orati, orati, orati, na zemlju usitniti, da bi mogli da primi fino sjeme, blagodatno, i da, i da rađa fine, duhovne, znate. mio mirisne i mirotočive plodove. Kirilo i Metodije, Kliment i Naum, oni su tako radili sa svojom pastvom, sistematski, braći i Nema popuštanja, znate uporno, uporno, ozbiljno, tu se čuda dešava, čuda. Sila Božja se projavljivala. Njihova riječ znacima je bila potvrđivana. I narod je vidio da je to ozbiljna stvar, nije ovo šale, nije ovo o, bilo kakva priča. Su ozbiljne stvari. I što je najvažnije, ovo je sve radi nas. Zato su se i otvarali, zato su i vjerovali. I po je i bivao. Molitva koju čitamo, braći i sest, ili ne čitamo saborno, u svakom slučaju, ovako zvuči. Kratka je molitva, ali vidjet ćete kakav je to izraz, kakva bliskost. Kaže sveštenik, Gospod. Obraćajući se Otcu, sam vrh. Sad se ne molimo angelima, ni Mihailu, ne, ni Gavrilu, ne molimo se ni svetom Simeonu Mirotočivom, ne, ni svetome Vasiliju Stroškom, ni Nikolaju, ni Pantalemonu, ni Besrebrenicima, nikome, nikome, nikome od svetitelja, nikome. Sad se obraćamo ni Bogorodici, Ne. ne. Sad se vraćamo direktno ocu. Pritom, još jednom oprostite na ovim digresijama, ali smatram da je važno, da je pažnja, znam i po sebi, a znam i po vama, znate kako, kako je ko, što kaže Jovan Kasijan, ko je gulja, znaš, misliš da si uvatio od iskliza, tako je i, i i, i pažnja naša, znate kako kad treba da uhvati ovu riječ, tako je brzo isklizne. Ma činiti se, uhvatio si je od. Zato je potrebno vraćati se da, da dobro, dobro zakucamo klin, da možemo da vežemo uže i da, da se objesimo o njega, objesimo. Možemo da napredujemo. Jer u suprotnom ništa nećemo postići. Kaže, sveštenik. Evo i večera smo se molili u našem hramu ovu molitvu. Sad ko je bio na večernjem bogosluženju, ova molitva je bila pročita. Gospod, Gospod, ti sve držiš na prečistom dlanu svom, ti sve nas dugo trpiš i tuguješ zbog naših zala. Opomeni se milosrđa svoga i milosti svoje. Posjeti nas dobrotom svojom i daj nam da Tvojom blagodaću i u ostalo vrijeme današnjega dana izbjegnemo različne zamke nečastivog i blagodaću sve svetog duha Tvog sačuvaj život naš bezbjednim od iskušenja. Milošću i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. U ovoj kratkoj molitvi otkriveno nam je duhom svetim da Gospod sve drži na prečistom dolanu svom. Crkva vjeruje. Vidite kako je to stabilna molitva. Stabilna. Spokojna. Namašćena duhom pokajanja. Rasterećena od gordosti, od sujete, znate, od samouvjerenosti. Pogledajte kako Duh Sveti uči čovjeka da vjeruje da Gospod drži njegov život na prečistom dolanu. I sa tog dolana, pazite, stabilan, predan, promislu Božijem, on mu se moli. To je molitva crkve. Ne one sumnjive, znate, euforične molitve. To nije molitva crkve. Ovo je molitva crkve. Ovako se čeda crkve mole. Ovo je, braći i sestre, sve obavezujuća molitvena forma za sve pravoslavne hrišćane. Ovu molitvu čitaju sveštenoslужitelji u svim pravoslavnim hramovima svete pravoslavne crkve. Svakodnevno. Da li je vama ova molitvena atmosfera bliska? dobro je ako jeste. Dobro je ako jeste. A dobro je ako priznate da nije. Da se ne osjećate baš tako spokojno i sigurno kao da vaš život neko drži na dlanu. Osiguravajuća društva. kladionice, kockarnice, lopovluci, pljačke, prevare. To nije, braći, sve se kretanje i život onoga koji vjeruje. Da njegov život gospod drži na prečistom dlanu svom. U svetoj tajni pričašća A otac Luka je to isto volio, to mu je bio poseban doživljaj, pa je to prenio i nama. A mi smo to prenijeli nekim sveštenicima, sjećajući se oca Luke i tog njegovog zapažanja. I iznenadilo nas je koliko je konkretno jedan mladi sveštenik to primio srcem. I do dana današnje kad se sretnemo, E, e, ponovi to njegovo, e, da kažemo, oduševljenje i do dana današnjeg kad služi svetu liturgiju ta pouka ga krijepi. A o čemu se radi? Sveštenici u svetim hramovima, na svetim liturgijama, hleb života, časno i presveto tijelo gospodi Boga i spasa našeg Isusa Hrista, ukoliko služe, odnosno saslužuju sa svojim episkopom, primaju ga kao što su apostoli primali od samoga Hrista. Ili ako hoćete, to je ista atmosfera i ista liturgija. U potpunom jedinstvu i blagodatnom kontinuitetu. Od prve liturgije na Sionu do dana današnjeg, posebno na arhijerejskim liturgijama to se da otkriti i koje otvoreni osjetiti, da Hristos daje sebe tebi na dlan. I sveštenici i džakoni pristupaju, ukrstivši svoje dlanove, i episkop im daje hleb života, samo tijelo na dlanu. Imaš onoga koji sve drži na prečistom dlanu svome, a to njegovo svedržiteljstvo, znate, pored ostalog, i zaista na poseban način projavljuje se upravo u tom tvom držanju njega na sobstvenom dlanu. U ranoj crkvi i narod se tako pričašćivao. Iz praktičnih razloga kasnije sveti oci donijeli su odluku da se narod pričašćuje onako kako se danas pričašćuje, onom kašikom, liturgijskom prije su se pričešćivali kao i svrštenici. Dlan pruži i nebo da imaš, da nosiš. Vidite kako nas crkva oslobađa, braći i sestre. Od svih naših bolesti, od svih kompleksa, i psihoza, i neuroza, znate, svih, svih zavoda, zlih misli, zlih planova, zlih, loših, neljudskih osjećanja. Znate kako mi živimo, braći i sest? To, jest, to su neki e, strašni grčevi, znate. Mi smo u grču, nije to život. Znate. Nisu to tvoji potencijali. Živimo u grčevima. Znate. Svijet nas svara pa kaže, odličan si imam ovo za tebe, ovo je po tvom broju, da iš kako će dobro da ti stoji, evo prošetaj, pogledaj, znate, sprijede od pozadi, znate, to svijet ne otkriva čovjeku. On nas je zgrčio. I sad se brine o našem stajlingu. Zgrčan, ali da izgledaš dobro. To su čitave te, znate, modne industrije. To je sve zgrčeno, to je sve nagrđeno. To nisu ljudi, to su invalidi. A crkva te oslobađa. Pazite kako je to moćno. Imamo ovu molitvu, ali imamo ovu liturgijsku potvrdu. Uzmi, drži. I kako se sad osjećaš? Ovaj sveštenik kad smo mu prenijeli taj blagoslov oca Luke, jer on nam je rekao jednom e, nikad nametljivo, on je imao taj stil da kaže, pa ako ima uha da čuje, ono će čuti, ako nema, proći će, ali komunikacija ostaje rasrećena. Nije sebi sticao za učitelja, pa sad, znate, oci, ovo treba ovako, to je, jedino je tako ispravno, i sad ako ti ne osjećaš tako, gurate u kompleks. Ne, onako tiho e, ispuštao tu svjetlo svog iskustva, ako ti se uklapa, ako imaš potrebu, ti je primaš. Jednom je rekao, e, vidiš, e, kad, kad se pričešćujemo, bili su u pitanju svešnici, kaže, staviš na dlan, pa kaže, osetiš ono, sad ono, to je neizrazivo, neizrecivo, ali e, imaš taj osjećaj da, da ga držiš na dlanu, znate. Onoga koji sve drži, na prečistom dlanu svome. Njega, naravno, on je tako uredio. Nismo mi ljudi tako uredili, nego je on tako uredio da mi možemo na dlanu da ga držimo. Pa kaže, tu se malo e, treba zadržati. Mi koliko možemo, e, i ovako iskreno budem, uvijek se oca sjetimo baš u tom trenutku. Ili se trudimo da ga ispratimo. A ovaj naš brat i saslužitelj je toliko srcem primio tu pouku, da se njegov odnos prema sveštenom služenju liturgije promijenio. To mu je sad postao najznačajniji trenutak svete službe, nešto ka čemu hita, nešto što ga prati, ohrabruje, potpuno jedna nova dimenzija ne samo liturgije, nego života. Čoveče, onoga koji drži sve, drži na dlanu. Tako e, komodno, tako udobno, tako pristupačno. To je, braćo i sese, sve projava Božje svedržiteljstva i Božje ljubavi prema nama. Ako mene imaš na dlanu, a ti vjeruješ da sam ja svedržitelj, da je sva zemlja moja i sve što je na njoj, sve što je u morima, sve što je na nebesima, sve je moje. Ti, zar ne, ti tako vjeruješ? A mi kažemo, da, gospode, vjerujem i ispovijedam. I bit će se uspokoji, braći i sestri. Mi možemo da imamo neke zamršene situacije, ali čekaj, rješavat ćemo ih na potpuno drugačiji način. Ako je ovo istina, a jeste, i ja u to vjerujem, onda ću problemima da pristupam na potpuno drugačiji način. Svim problemima, svim iskušenjima i svim stradanjima. Kratko ćemo, a vjerujem da ćemo uspjeti, samo da povežemo ovo Božije svedržiteljstvo i njegov promisao, njegovo promišljanje o svima nama sa onim što smo govorili u prošlim susretima, o trpljenju kao domu duše i samoukoravanju koje nas vodi ka smirenju, koje predstavlja hranu za dušu. Da te pouke ne bi ostale nepovezane, mi smo, čini mi se, uspjeli da vam to predstavimo kao svešteno učenje crkve I mi smo samo nekoliko koraka napravili u tom pravcu i prostoru, ali nismo ni iz daleka sve rekli. Dakle, da trpimo, rečeno je. Da treba sebe ukoravati, i to smo čuli. I na tom mlinu, žrvnju samoukoravanja, e, dobijati brašno smirenja i hraniti se njime u domu trpljenja. I to smo rekli. Međutim, još jedna komponenta je vrlo važna, neophodna. A ona se baš tiče ovog Božjeg svedržiteljstva i ovog življenja, odnosno svijesti da živimo na prečistom dlanu Božije nade. Da naš život ne zavisi od potpornih zidova, znate. nego od Božijeg promišljanja, znate. Da mi od njega zavisimo, to je, to je mnogo važno. To je temelj našeg života, ili bi trebalo da bude. Ako nije, onda će nam život, braće i sese, biti težak, jadan. Znate. Posećujemo gubitnici, mnogo, mnogo vremena, znate, mnogo života izgubit ćemo, vjerujte. Izgubit ćemo ga jer je to sve moglo da bude sasvim drugačije. To su potpuno novi horizonti, svijet, i to dobro da zapamtimo, svijet te horizonte ne može da nam ponudi. Ne može, braći i sest, jer ih nema. Zato sva iskustva koja smo sticali u svijetu i sve one nade koje su prouzrokovane tim svjetskim draženjima, tu moramo biti vrlo oprezni, Na to ne smijemo da računamo. To je laž, braći i sest. To je obmana. To je zamka. Ono što Gospod nama nudi, mi vjerujemo da nudi. Daj Bože da vjerujemo. Ali dok ne okusimo, mi ne znamo kako to izgleda. Ne znamo, nemaš ti to iskustvo. Zato, pazi se fantazije, jer čovjek može da mašta i tom maštom sebe da navodi, da ide naprijed. Kao ono magare kome je montiran plas sijena svo vrijeme na metari i po ispred vilice. Ima nadu, a nikako da zagrize. To je zamka. Zato je mnogo važno da kad idemo za gospodom, kako nas je jutro spozvao, budemo rasterećeni Nemoj da fantaziraš, nemoj da maštaš. To nisi vidio, to ćeš tek da vidiš. To nisi ukusio, to ćeš tek da okusiš. To je mnogo važno, jer ako to ne znamo, padamo u obmanu, braći i sestri. Čovjek iz sebe cijedi neka iskustva, pravi neke duhovne kombinacije, to radi iz neposlušnosti, iz gordosti. Ako stane uporan u tome, gospod dopušta da mu demoni priđu i da mu oni prave scenariju. Takav čovjek pada u preus. Opet po dopuštenju Božijem. Jer nije poslušao, nije bio strpljiv. On je sebi napravio jevu. On je samoga sebe htio da napasa. A gospod nije rekao, on te nije pozvao, rekao je samo da se odrekneš sebe, postani nula ja ću ti dati vrijednost. Isprazni se, ne isprazni se, nego je bio jasan. Umri. U evanđelju danas rekao, odreci se sebe. Nemoj da čuvaš svoj život. Što kaže jedan sveti otac, neki kažu, a kako ćemo, pa teško je to, gdje sada se odreknemo ovoga, onoga, pa radio, zarađivo, trudio se, Naravno, sad ovo govorimo, braći, sve su u jednoj rasudivoj formi, nemojte pogrešno da nas shvatite, da ne bude da vas sad navodimo na, na skakanje bez padobrana i tako dalje. Ne, nego u jednoj rasudljivoj formi, kako ću, pa ne može, pa nije to logično, pa... A ovaj sveti otac kaže, pa što pričaš, što je to? A čuješ, i te, čuješ ti sebe što pričaš? Gospod te poziva da ideš za njim, On te poziva. Lično, on te poziva i ti se predomišljaš kako ću sa ovim, kako ću sa onim. A njegovo je sve čoveč. Sve je njegovo. A ti se plašiš da iskoračiš. Tu je bolest. Da? to je bolest malovjerje, nevjerje. Znači. Zato e, taj korak, znači, taj iskorak On treba da bude prožet vjerom da Gospod sve promišlja, da je sve njegov, da ne možeš da promašiš ako kreneš za njim i na njegov poziv. A jutros on nas je pozvao. Ako ko, hoće ko da ide za mnom, neka se odrekne sebe, ne samo jednog dijela sebe, sve to skidaj, ne valja ti to ništa. Pa ništa ti to ne valja. Odreci se toga. I aj za mnom. Jer, ako se ne odrekneš, ako budeš čuvao takav život, izgubit ćeš ga. I u vremenu, pojete koliko mi živimo, u vijeku gubitnika. Gubitnici, vraćaju se, sve gubitnici. Svaki dan nove nam predstavlja. I kako padaju. To je kao kule od karata. Gubitnici. Evo vidi, pogledaj koliko ih. A pa nisu svi, evo dovoljno ti je. I Reprezentativce i dovoljna pouka. A ako ga izgubiš, mene radi, ne bilo kako gubljenje života. Pazite, riječi su to Božije, sveštena pažnja, na svaku Ako ga izgubiš, mene radi, A ko je on? Valentina. Ko je on? Ko je on? Odlično. Nema šta da se okrećemo lijevo desno. Tako. Sin Boži. Da, znači, ko, znači, no, radi njega, radi Sina Božijeg, ne upraza, ne radi čoveka, ne radi nekog boljeg marketinga ili reklame ili nema pojma čovjek, prezentacije. A mi često to radimo, nama prezentuju nešto i mi sve uložimo u to. Odreko smo se svega radi čega, radi nečije fantazije. I tako ljudi propadaju. Ovaj koji te poziva je Sin Boži. Pazite, to je ulog u sigurno. Pa to ne može da propadne, braći i sest. A sveti mučenici nisu, nisu im padalo na pamet da propuste tu kombinaciju. Su skakali u ogenju, u vatru, sve. Pa da im na pamet da izgube tu mogućnost. I ni jedan se prevario nije. Ali vidite, Gospod nije pozvao samo svetoga Dimitrija. Nije, braći i sest. Pozvao i nas jutros. Sveti Antonije Veliki je postao Sveti Antonije Veliki zato što je bio na liturgiji, čuo je ove riječi i odazvao se. Odrekao se sebi. I postoje Sveti Antonije Veliki. Na, nije ga gospod iznevjerio. To je bio temelj njegovog života. Svega se odrekao i nagazio je na šta? Na dovan. Prečisti dovan i trpio i on i svi drugi trpio sa vjerom da ga Gospod drži. I samo kratko da napravimo jedan izvod, ne, neću vas opterećivati dalje, ali je vrlo važno da, da povučemo i ovaj konac u ovom našem nespretnom tkanju. Znači, kad govorimo o trpljenju, i samoukoravanju, a govorili smo o tome već, vrlo je važno, a evo ovdje Sveti Ignjatije Brenčaninov to dodaju u nastavku i kaže nesumnjiva vjera u promisao Boži utvrđuje u trpljenju i potpomaže samoprekorijevanje. Trpim, u redu, trpim, ali vjerujem da Gospod ništa ne ispušta iz vida, da mu je sve u vezi sa mnom i sa svim mojim problemima poznato. Do detalja. Pazite, to je mnogo važno. Ništa ne ispušta, sve prati, svuda prisutan. Pazite, Sve pore našeg života su, braći i sese, pokrivene tim promisom. Vidite, to je moćna pozicija. Znate, ako ništa drugo, lakše mi je. Lakše mi je. Problem postoji, ali lakše mi je. Bolest, teška bolest, lakše mi je. Vjerujem da je ovo po njegovom dopuštenju, da je ovo promišljanje njegovo u mene. Boli me, Stvarno je boli. E, teško je, mnogo je teško. Ali ovo daje utjehu, ovo hladi srce. I onda poziva se na evanđelje pa kaže Ne prodaju li se dva vrapca za jedan novčić? Kaže gospod svojim učenicima. Pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašeg. A vama je i kosa na glavi sva izbrojana. Ako kokoška ne završi u loncu bez Božjega znanja, one kokoške koje završavaju u našim loncima, sve to ispraćeno, vrapci, kokoške, sve. Vidite kako gospod, kako, kako snishodi. Vidite gdje smo mi pali, braći i sestre. Kojim primjerima on nama prilazi. A kamo li vi? Vama je i kosa na glavi sva izbrojana. Božo, Kad bi sad trebalo da kažeš koliko imaš kose na glavi, znaš kako bi promašio? I ti i svaki od nas. Evo, majke da pitamo koliko im djeca imaju kose na glavi, znate kako bi to promašaj bio? Strašni promašaj. A vidi, gospod zna svaku. I na glavi i onu koja pada sa glave. Vjerujete li vi u to? Vjerujte. Sve se stanika ne mogu da se falimo vjerom, znate. Polako, polako, malo suzdržano, jer, znate, kad krenemo, onda gospod će to da provjeri. Bolje reći, vjerujem gospode, pomozimo me, ne vjerujem. Znate, te, te kombinacije. Da. Ovo je, ne, ne, neće me pogrešno shvatiti. ovim riječima spasitelj svijeta izrazio je onu neumornu brigu koju ima o svojim slugama i služiteljima i koju može da ima jedino sami svemogući i sve prisutni Bog. Po prirodi samo Bog može da ima takvu brigu, znamo. i ima je. Pazite, to je on otkrio. Znate, braći i sest, nismo mi to čuli od nekoga. On je tu e, brigu otkrio, znate. On nam je to otkrio, kako, kako brine o nama. Nemojmo, vidite, to je otkriveno, nemojmo da ga, da ga ražalostimo. On nam je otkrio, a mi sumnjamo. te riječi treba da prihvatimo svim svojim bićem Takvom brigom Boga o nama mi smo izbavljeni od svake malodušne brige i straha o sebi i od svega onoga što nevjerovanje uliva u nas. I onda ovdje koristi citat iz prve poslanice apostola Petra, kojom se i nama obraća, pa kaže ponizite se, dakle, pod moćnu ruku Božju, da vas uzvisi kad dođe vrijeme, sve svoje brige položite na njega, jer se on stara za vas. Pazite, apostolska nauka, apostolske pouke, instrukcije, kako da živimo, znate. Ponizite se, ne gordite se, znate. Ne ludujte, ponizite, ne možeš sam ništa. Ja ću to da riješim, ja to znam, ja to mogu, mi ćemo, ovako ćemo, onako ćemo. Apostol kaže, ne možeš ništa. Bez njega ne možeš ništa. Zato kaže, ponizite se. Kako? Pod moćnu ruku Božiju. Ne kaže predajte se. Znate, ne poziva on na kukavičku, nego, te, nego ti daje mogućnost da imaš poziciju gdje će se njegova sila projaviti. Gdje će tvoj život da bude na njegovom dronu. Ponizite se pod moćnu ruku, ne čovječiju, nego Božiju. Smirite se. Pokorite se. Poslušajte ga. Zato crkva toliko insistira da je poslušamo. Poslušajte crkvu da bi se primili blagoslov moćnog gospoda. Da vam moćna ruka gospodnja bude na pomoći. A mi se odvojimo od crkve i šta se dešava? Samo projava nemoć. Pa kaže, da vas uzvisi kad dođe vrijeme. A kad će to vrijeme doći? Mi to njemu predajemo, tako? Kad dođe vrijeme, on je gospodar vremena. I on će nas uzvisiti. Nismo mi tu da njemu zadajemo i određujemo rokove. Kad će da krene na bolje, kad će bolest da popušti, kad će da krene, kad će ovo, kad će... Nije to naše. Ponizi se pod moćnu ruku Božiju da te podigne u zvisi kad dođe vrijeme. A kad će to biti? Ti to njemu predaj. Sve svoje brige položite na njega, jer se on stara za vas. Znate ko govori ovo, braći i sestri? Tako je, aposul Petar. A ko govori kroz apostola? Duh sveti. Znate. Ovo vam je, pazite, ovo je, braći i sestre, sto posto. U sve drugo možemo da posumnjamo. U ovo ne smije da se sumnja. Ko u ovo posumnja? Znate, tome. kada se izlažemo nevolji, ili ćemo završiti, Bog to vidi. To se dešava po njegovom dopuštenju, ali i po njegovom svesvetom promislu o nama. On dopušta da se neko vrijeme pomučimo zbog naših grehova da bi nas izbavio od mučenja u vječnost. I kako kaže naš sveti otac Maksim Ispovjednik, i zaključimo ovo sa njegovom izrekom čudesnom koja dolazi iz onih najčistijih bogoslovskih sfera, gdje kaže da mudar čovjek misli na duhovne mudrace, a hrišćani treba da su mudri, treba da su mudraci. A možemo biti, ako učimo od pravih mudraca, naših svetitelja, kaže, mudar čovjek sve što mu se dešava dovodi u vezu sa krajem krajem života svoga, krajem vremena. Na kapi vječnosti gdje će njegov život biti provjeren pravednim sudom Božim. Tako i mi, braćo i sestre, vjerujući da živimo na Božijem dovanu, prečistom dovanu, dakle, prečistom primajmo ono što Gospod dopušta, vjerujući da se On kroz dopuštenje i promišljanje zaista brine. Prije svega za naše spasenje, izbavljajući nas od vječnih muka na koje je ukazao On sam, starajući se jer se on stara za nas, kako kaže Duh Sveti preko Svetog apostola, starajući se da nam obezbijedi vječni život. Tako i mi, po riječima Svetog Maksima, kad nevolje najleze na nas, sve nevolje, sve situacije, dočekujmo ih osjećajući tvrd temelj pod nama, tvrdu i čistu ruku Božju koja nas drži i vodi kroz život, dovodeći sve to u vezu sa njegovim promislom, čovekoljubivim i dovodeći u vezu sa krajem. I onda će nam, sigurni smo, sva naša stradanja biti mnogo lakša i o njima više nećemo, kao što to vrlo često biva, vidjeti prokletstvo i gubitak, nego blagoslov i zalog vječnih dobara, koji, daj Bože da se i mi udostojimo molitvama svih svetih. Amen. Praštajte i pomenite. Dostojno je sjakovo istinu, tražiti tja, Bogorodicu, Hrisno blaženuju i te neporočnuju, imate Boga našego, Česnješuju kerubim i slavnješuju, Besravnje i ja serafim, bez izdrenija Boga, Slova rošuju, sušuju, Bogorodicu tja veličajem. sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.